Mont Championado de Futbalo. La plei grandai internaziai sportai eventoi estas la Olimpia Ludoi cae la Mont Championado de Futbalo, au Futbal Mont Pocalo. Ili ocasas cutime cion quaran jaron, tamen in malsama jaroi. La dua, du jaroin post la unuae. La tiel nomatae modernae olimpiae ludoi comencigis in 1896, la futbal mont pocalo in 1930. Ecte 1924 existas la somerae ca la vintrae olimpiae ludoi. Tiui lastae ocasas ecte 1994 la saman jaran cil la futbal mont pocalo la olimpiae ludoi estas cutime aranjatae en unu nura urbo. Dum la matchoi de la mond championato de futbalo estas ludatae in plurai urboi. De aparta lando, nur unu foion sam tempe in du landoi. 2002 en Japanuyo cae Sud Koreio. Mia opinie la plei interesa el tiui internaziae sporta eventoi estas la olimpiae ludoi, char dum ili presentigas la plei bonae sportistoi el multae tute sport sportbranchoi. Tamen la plei alloga estas sen dube la mont championado de futbalo, quio estas comprenebla pro tio che futbalo estas internazie la plei chatata sporto. Quancam, in quelcae landoi oni preferas aliaen. Exemple, in Usono la Usonan piet pilcadon cae corbo pilcadon. Nur futbalo povas cunigi prescao ducent mil spectantoin in unu nura stadionu. Ciam tio ocasis? In 1950, in la stadionu Maracana, in Rio de Janeiro, dum la mont-championada finalo, inter Brasilo kai Uruguayo. Kai viscias ke ekte du au tri jardekoi la bona e futbalistoi per multe ne imageble multe da mono. Kai ne nur la monda championado sed anca la ple grava e la macho de la tiel nomata Ligo de Championoi estas elsendata per televid canaloi in multai landoi estas ancau interesse che cae la grandai futbal cluboi, vi situas in aparta urbo, cae la landai teamoi, havas zelotoin in aliai urboi cae landoi. Por povi partopreni in la futbal mont pocalo, la naziai teamoi besonas qualificigi in antauai marcioi. Ecti 1998, parto prenes la qualificintae te el 32 landoi. Cae en la qualifica faso, cae en la diversae faso de la campionado, la qualificintae cae vencintae te ne ciam esas la plei bonae. Ciel in cio en la vivo, ne anco bon chanso. La ludo futbalo, pied pilco, estis inventita in Angluio. Sed la lando de futbalo estas sen dube Brasilo, kiu estas la sola quin championo de la mondo. Germanuio ca Italuio igis championo po quar foioin. Evidente, oni pensas che popol riccia lando con multae futbalistoi havas plei grandain chansoin igic championo char esas pli verŝajne ke ekzistas dek aŭ dudek bonegaj sportistoj inter ducent milionoj da enlonĝantoj ol inter dek milionoj. Tamen, kelkfoje malgrandaj landoj surprizigas. Ekzemple, Uruguayo, kun nur iomete pli ol tri milionoj da enlonĝantoj, jam estis mondĉampiono du fojojn. Kaj imagu, Islando havas nur quindec mil, yes, quindec mil in longiantoi. Set antinges la quaran locon in la Europa futbol championado de 2016 cae qualificigis por la ciliara mondi championado. La jus sinta championado causes grandain surprisoin, malagrablain por plei multae ex championoi lau faculoi pri futbalo, la favorata in nazia te amoi estis, lau alfabete, Argentino, Belguio, Brasilo, Franzuio, Germanuio, Hispanuio, Uruguayo. Sed vidu cio ocasis. La quar foia campiono Italuio et ne classificigis por la championado. La quar foia campiono Germanuio estis eliminita in la unua faso, in cio partoprenis tridec du landoi, pli exacte naziai teamoi. La du foia campiono argentino cae la unu foia campiono hispanoio, alte favorata, estes eliminitae in la tiel nomata Ocona finalo, in cio ciam partoprenas dexes naziai teamoi. La quinfoia campiono brasilo, ancau alte favorata, cae la du foia campiono Uruguayo estis eliminita in la quaron finalo. Tiel restis por la duon finaloi la unu foiae campionoi Franzuio cae Angluio, crom Belguio cae Croatuio. Franzuio vencis Belguion, Croatuio vencis Angluion. La resultoi la vencintoi faris nur unu golon pli o la vencitoi, montris che la nivelo de la teamoi estis tre simila. Ciel mi diris, mult foie gainas, cio havas pli da bon chanso. En bela ca excita finalo, Franzuio vencis la fortan cae bataleman croatuion je quar goloi contra du cae igis mon championo la duan foion post dudeg jaroi.